بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Sahih Buxoriy keltirilgan bir qissa bilan boshlaymiz. Mavzuimizni ana sizlar bilan bir necha kundan beri xalqga taalluqli bo'lgan ba'zi bir kasalliklarda davosini istagan bo'ldik. Xavf, umid, hasad, orzu, havas, kibr va kervozi degan darslarni o'qib chiqqan bo'ldik. Bugun inshaalloh Alloh taoloning bergan kuniga rozilik degan mavzuda gaplashgan bo'lamiz. Alloh nasib qilsa. Alloh subhanahu va taolo mana Qur'onda bizga bayon qilishicha, astagfirullah va kallamallohu Musa taklima deb marhamat qiladi. Alloh Musoga bevosita so'zladi. Alloh taoloning ovozini Musa alayhisalom eshitdi va gaplashganligini bilamiz. Shuning uchun Muso kalimulloh deyiladi. Shunday rivoyatlarda keladi, Muso alayhisalom Alloh taolo bilan ana shu so'zlashgan paytida "Ey Muso, bir banda men bilan husumatlashyapti. Bir banda meni taqdirimga, meni qazoyimga norozi bo'lib, men bilan arzlashib, husumatlashyapti." Deganida Musa alayhisalom bundan hayron bo'lib, Parvardigor, seni qazoingga kim norozi bo'ladi? Kim sen bilan husumatlashadi? Shu bandani qayerdan topaman deb so'radi. Ya'ni qanday bir badbaxt kishiki Alloh taoloning taqdiriga norozi bo'ladi, Allohga husumat qiladi. Ya'ni bu husumat deganda, norozilik deganda biz har narsani tushunishimiz mumkin. Bu husumat deganda, Allohning taqdiriga norozilik deganda, siz bilan bizda deyarli Alloh kechirsin, har kuni sodir bo'ladi. ko'nglimizga olib yoqmaydigan biror bir voqea bo'lsa, biz kutgan narsa ba'zida bo'lmasa, haligi ishga noroziligimiz, Alloh taoloning taqdiriga noroziligimiz ayni o'zi bo'ladi. Biz rozi emasman Parvardigor sendan bu qilgan ishim uchun demaymiz. Biz bunday deyishdan ehtiyot bo'lamiz, lekin ozgina jazavaga tushamizmi? Nimaga endi odamlarniki bo'laveradiyu yu meniki bo'lmaydi. Bizga kelganda arg'ida oqayotgan suv ham to'xtab qoladi. Biz shu tijoratga qo'l ursak, shu tijorat yo'q bo'ladi. Birodarlar, mana shu Allohning taqdiriga norozi bo'lishlik bo'ladi. Alloh taolo muso alayhisalomga mana shunday bir banda borki, meni taqdirimga norozi bo'lyapti dedi. Va muso alayhisalom u kishini qayerdaligini so'radida, u kishini istab bordi. Alloh taolo muso alayhisalomga shu kishini turgan joyini aytib aytdiki, "Ey muso borib qarab turing" dedi. Norozilarmiz hayotda. olmaganimizga, kiy olmaganimiz, yey olmaganimizga, lekin ming afsus bo'lsinki, ibodatda boshqalardan qolib ketayotganlarimizga rozi bo'laveramiz. Nimadan rozi bo'lish kerak ku nimadan norozi bo'lish kerak o'lchovni yo'qotib qo'yganmiz. Muso alayhisalom mana shu aytilgan joyga borganda bir daraxtga bir kishi suyalib turganligini ko'rdi. U kishini ikki qo'li ham yo'q edi, ikki oyog'i ham yo'q edi. Endi o'tiribdi desiz ham bo'laveradi, turibdi desiz ham bo'laveradi, demasiz ham bo'laveradi. Alloh taolo nima dedi? Qarab turing dedi. Kuzatib turuvdi. Bir otliq odam oldidan o'tib qoldi. Nihoyatda bir davlatman, kuch-quvvatga to'lgan, kelishgan, asa bir g'irchillagan payti dedi. Haligi oyoq qo'li yo'q odamni oldidan o'tib ketayotganda qo'lidagi qamchi tushib ketdi. Daraxtga suyanib tungaga qarab uzatib yubor dedi. Ya'ni holini ko'rib turibdi. Uzatib yubor dedi. Chunki unga doim uzatib yurganligini o'rgangan. Doim buyurib o'rgangan, doim ot usti yurib o'rgangan. Buyurdi. Tabiiyki, hali o'tirgan odamda oyog'i ham yo'q, qo'li ham yo'q. Uzata olmayman dedi. Nimaga uzatmaysan dedi? Ko'rib turibsan, oyog'im ham, qo'lim ham yo'q dedi. Hali otda turganga bu yoqmadi. Otdan tushdi, qamchini olib, unga yoqmagan gapni qilgani uchun rosa qamchilar urdi. Haliga sho'ring xurgur qochib ketgani oyog'i yo'q, to'sib olgani qo'li yo'q. Har qamchi yeganda o'zi odatda voydot, nimaga uryapsan? Tek qo'y meni, odamlar yordam beringlar deish kerak. Lekin unaqa demadi qamchi yeganda. Har qamchi uni jonlatishganda voydot, Parvardigor, tavba qildim. Endi bildim. Tavba qildim, endi bildim to'g'ri. Bir qop go'sht uryapti xohlagancha. Har urganda meni urma demayapti, Parvardigor, e, endi tushundim, tavba qildim, meni kechirdi urdi. Biror marta meni urma demadi. Haligi otliq qumordan chiqib yaxshilab urgandan keyin otini minib ketdi. Haligi ta'zimni yegan shu shunchaga bir yig'lab o'tiruvdi, Musa alayhisalom oldiga keldi, aytdiki: "Ey Allohning quli, nimaga har qamchi urganda meni urmagin, Allohdan qo'rqin, voydod yordam beringlar deyishdi o'rniga esim kirdi, endi tushundim, tavba qildim Parvardigorda dedi. Deganda o'tiring dedi. O'tirdim Musa alayhisalom. Aytib berdi. Men tush ko'rdim dedi. Ya'ni Alloh taolo ikki oyog'ini yo'q qilgan, ikki qo'lini yo'q qilgan, hayotda mana shunday shor, xor holatda yashayapti. Shu kuniga rozi bo'lib yashayapti u Birodarlar e'tibor beringlar, puli yo'q emas, aytishicha dardi bor emas, umuman oyoq qo'li yo'q. Shukriga rozi bo'lib u Alloh menga shunda deydi, jannatni ko'rsatdi deydi. Jannatda jannatiylarga tayilgan ne'matlarni ko'rdim deydi. U yerdagi ne'matlar, u yerdagi hurlar, u yerdagi bir noz ne'matlarning zo'rligini jannatni keyin ko'rib turib, mana shunday joylar borligidan va mana shunday joylarga tushishligimni o'ylab turib, Parvardigor ikki qo'lini yo'q qilib yotganiga ham roziman deb yubordim deydi. Ya'ni shunaqa joylar bor ekan, ozgina sabr qilsam, shu dunyo mashaqqatiga bari o'ladiyu to'g'rimi? To'tta qo'li, to'tta oyog'i bo'lganda ham odam bari o'ladi. Allohdan rozi bo'ldim deydi. Uni ketidan do'zaxni ko'rsatdi Alloh tushimda menga do'zaxdagi azoblar, u yerdagi chayonlar, ilonlar, u yerdagi anvoy azoblarni ko'rganda shu yerga tushib qolishim mumkinligini o'ylab turib, Allohdan norozi bo'ldim deydi. Ya e, Parvardigor, bu jahannamni yo'q qilmasang, men sendan rozi emasman dedim deydi. Tushida gaplashyapti. Parvardigor ona aytdi, "Voy, uni ham ahli bor, buni ham ahli bor." Desa, "Yo'q, Parvardigor, ya'ni o'zini dozoqqa tushib qolishigini faras qilib turib, dozoqni yo'q qilmabsan, bekor chi dozoqni" dedi. Endi dedi, har qancha urganda javob qaytarishiga qurbim yetmay, jonimni o'tib ketganda, ha, o'zi do'zax ham o'zi bo'lish kerak ekan. Shunaqa odamlar do'zaxga tushish kerak ekan deb har qamchi yeganimda Parvardigorim hakim ekanligini tushundimda, a Parvardigor, rozi bo'ldim. Tavba qildim, endi tushundim deb rozi bo'lgan ekan birodarlar. Aytmoqchi bo'lganimiz Alloh taolo bu dunyoda mahluqotlarni yaratar ekan, odamlarni yaratar ekan, Fariqun fil jannati va fariqun fis sa'ir. Insonlarda bir toifasi jannatda bo'ladi va bir toifasi jahannamda bo'ladi dedi. Albatta dunyoda oq bo'lmasa qorani qadriga yoki qora bo'lmasa oq qadriga yetilmaydi. Hamma bir xil yaxshi bo'lib ketsa ham bu yomon bo'lmasa yaxshi qadriga yetilmaydi. Kimdir Fir'avn rolini o'ynash kerak edi birodarlar hayotda. Kimdir Musa alayhissalom ishini bajarish kerak edi. Alloh taolo hammaga sochib qo'ymadimi bu narsani? Ixtiyorni berdiki, qaysi rolni o'zing tanlaysan. Va jahannamda ham o'zining ahli bor, jannatni ham o'zining ahli bor. Hayotda ba'zi bir bizning ko'nimizga yoqmaydigan, biz kutmagan, ko'nimizga o'tirmaydigan ishlar sodir bo'lganda shikoyat qilib, qiylanib ketdim, qachon tugar ekan deb birovga dardimizni aytishdan burun bir qator o'ylab qo'yaylik. Alloh taoloning bu taqdiri bu. Rozi bo'lsangiz ham shukr, rozi bo'lmasangiz ham shukr. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Hayotingizda bir ish sodir bo'lsa, deydi Alloh taolo, sizlarga yoqmaydi. Ehtimol shu yoqmagan narsaning orqasida bir yaxshilik bordir. Musa alayhissalom bilan Xizr alayhissalom qissasini eslaylikda. Musa bilan Xizr kemaga chiqishdi, kemachini mana Xizr alayhisalom kemani tagiga tushdi, kemani teshib qo'ydi. Kemachi uchun chiqim bo'ldi. Esalom mana narigi sohilga yetib oldida, endi nima bo'ldi? Bizga chiqim bo'ldi, zarar bor deb turgan paytda mana Xizr alayhisalom aytdi. Ana shu narigi sohilni podshohi o'shiga borgan sog' kemalarni tortib qo'yapti. Endi buni kemasi borganda teshikligini ko'rib turib, "A bu teshik, teshik kemani nima qilaman?" dedi-da, egasiga qaytarib qoldirib berdi. Lekin kishilgan mahalda kemasi kemani egasi nima bo'ldi? Xafa bo'ldi. Uchinchi Alloh taolo aytayapti, bir ish sodir bo'lsa, yo'q, ehtimol sizlarga yo'q emas dedi. Lekin ehtimol orqasida bir yaxshilik bor dedi. O'sha qo'shilish bo'lmoqchi. qanaqa kichkina qorani bo'ladi mana birodarlar ramazon oyida o'tirib hammamiz allohga hamdlar bo'lsin bu shunday bir mavsumki bu mavsumda olib qolishlik kerak qora suvchilarda sezoni boshlangan mana shu sezon avjiga chiqqan mahalda bir odam bir oyga ko'lga dam olgani ketib qoladigan bo'lsa bu odamni aqlli odam deya olmaymiz Chunki boshqa oyda 6 oyda amalshi mumkin, lekin ana shu ayni sezon bo'ladigan, pul topadigan mahalda olgani ketib qoladigan bo'lsa, bu odamni aql ediyon olmaymiz. Hozir birodarlar mana shunday bir savoblarni olib qoladigan bir sezon. Televizor ko'rgani shoshilmaylik, Qur'on o'qiylik, ko'p uxlamaylik, mana davom o'tgan safar aytib ko'p yemaylik, ibodat qilaylik. U olib qoladigan payt. Bu oyda sunnat bo'lgan amallar farz o'rnida o'tadi. Farz bo'lgan amallar nechi barobar? 70 barobar ko'p savob beriladi. Mana shunday bir fursatdan foydalanib qolish kerak bo'ladi. Shunday bir g'animat kunlar. Tirik ekanmiz, qadri yetmaymiz, o'lganimizdan keyin qadri yetamiz. Mana inson o'lganda hammasi pushaymon ishlatganmiz. Mo'min odam ham pushaymon edi, kofir odam ham pushaymon edi. Kofir dunyoda mo'min bo'lmaganiga pushaymon esa, mo'min odam ko'proq ish qilmaganiga pushaymon edi. Mana eslaylik, bir kishi o'lishidan oldin ya alayta kana tawilan ya laytahu kana jadidan, ya laytahu kana kamilan deb jon taslim qildi. Ya'ni qanidi uzunroq bo'lsa, qanidi butun bo'lsa, qanidi yangi bo'lsa dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida edi bu. Borvachchi yo Rasululloh bir odam mana shunaqa 3 gapni aytib o'ldi-ya, bu gapini siri nima dedi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytilarki, ana shu kishi tiriklik paytida uyiga bir tilanchi tilanib kelganida yarim nonni olib chiqib sadaqa qilib bergan edi. o'lishligidan oldin tili so'zdan qolmay turib, yarimta nonga beriladigan ajrni, oxiratdagi ajrni ko'rsatib qo'yganda, "Ey, yarimta nonga shuncha mukofot katta beriladimi? Qani edi butun bo'lganda shu non?" Ya kamilan Bergan, lekin butun bo'lmaganiga pushaymonyapti. kunlardan birida shu kishi dedi, bir ko'ri ko'zi ko'r odam, omi odam ko'chada yo'lini topolmasdan turgan paytda 5-10 qadam yetalab yo'lga solib qo'ygan edi. Shu 5-10 qadam yetalab qo'yganligini mukofotini ko'rsatganda Alloh taolo o'lmay turib bu. Ya laytahu kana tawilan. E qaniydi uzunroq bo'lganda shu yo'lda bordi. Va kunlarning birida bir tilamchidan olib kelganda ustidagi bir eskiroq yaxtagini olib kigizib yuborgan edi. Ana shu eski yaxtakka beriladigan ajrni ko'rsatganda qaniydi yangi bo'lsa devordi. Qaniydi 11 gacha emas 12 gacha namoz o'qiganimizda deydigan bir kun keladi birodarlar. Qani edi shu qurib ketgan televizorda o'chirib qo'ygan bo'lganimda deydigan kun keladi birodarlar. Fursat, momenti kelyapti birodarlar. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sahobalarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ular vaqtidan juda chiroyli foydalangan. Momenti kelib qolganda shuni urib qolishgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunlarda bir aytdiki, meni ummatimdan jannatga 70 mingta kishi hisob kitob qilinmasdan kirib ketadi dedi. Ya'ni qiyomat kuni tiriladi, to'g'ri jam kelib ketadi. Sirot, savol-javob, tarozi, kitob degan narsa yo'q. Tiriladi, jam kelib ketadi. 70 mingta odamda. Shunda sahobalardan Ukka roziyallohu anhu shunday turibda, "Ya Rasululloh" deb momenti kelib qoldi. Duo qiling, men o'shalardan bittasi men bo'lay dedi, siz o'shalardansiz dedi. Ikkinchisi turdi, duo qiling ya Rasululloh, men ham o'shalardan bo'lay dedi. Bu birodar sizdan o'zib ketdi dedi. Bo'ldi. Urildi. Endi qaytib berilmaydi bu yerda. Ya'ni nima qildi bu? Momentida, fursatida sezonida urib qoldi. <coughs> Birodalar, Ramazonda turibmiz. Mana shuni urib qoladigan payt. Alloh biladi, Ramazon oxiriga kim yetadi, kim yetmaydi. Dunyo ishini obod qolmayapmiz, tugab ketmayapti dunyo ishi. Roz g'or birodalar. Uni birov to'lg'iz olmagan. Rozi ham emas bu dunyo kimdan Zulqarnaylar qo'lima chiqarib qo'yiladi degan tobutimdan. Ko'rsin odamlar nima bilan ketayotganimni degan. Biram-biram jahongirlar, biram-biram dunyoda so'ragan podshohlar o'tdi. Nimani olib ketishdi? Ana shu fursatni to'g'ri qolgan ishlarda yana bittasini aytib beraman inshaalloh mana shu bilan vaqtimiz ham bo'lib qoladi. Uzoq bu qissa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bu jannatga oshiqlar degan bir qancha bir darslar bor, silsila, shulardan bittasi birodarlar. Jannatga oshiqlar qana bo'lgan. Biz agar jannatga oshiq bo'lsak, mana bu Ramazon oyi oshiqlar oyi birodarlar. Ishlab qoladigan oy. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzuriga bir yetim bola keldida, "Ya Rasululloh" dedi, "Qo'shnim bilan o'rtamizda devor yo'q edi, Sahih Buxoriyda kelgan birodarlar." Qo'shnim devor tortdi o'rtadan deydi. Bitta xurmo daraxtim qo'shnining devori orqasiga o'tib ketdi. Shu xurmoyni olib bering" deb Yetim bola keldi. Yetimni molini zulman yeyotganlar qorniga jahannamni o'tini yeyapti degan mazmunda oyatlar bor, birodarlar. Atrofimiz bir qaraylik-da, biz yemaganmizmi yetimni molini? Har bittani so'rab kelaylik o'zimizga. Yo'q, men yemaganman deymiz. To'g'rimi? Otasidan ayrilib, sag'ir bolalar bilan qolgan tul xotin ihson qilganda borib yeganmizmi, yemaganmizmi? Har kim o'zi bilsin buni. yetimni molini yeyishmasmi bu? O'zi boquvchidan ajralib, u bechora juvon katta bolasi 10 ga kirgan, 15 ga kirgan, endi nima tirishiga yotkizaman deb o'ylanib turgan paytda mahallani bir ikkita esliklari bo'ladi. Endi uyat, ehson qilmasangiz, el yurtni oldida deydida bir ikkita maraz xotin bo'ladi, ikkita maraz erkak kishi bo'ladi. Bor o'zi holi yo'q, qiyin sharoiti yo'q, lekin ana shu odamlarni yuzidan o'ta olmasdan, odamlar oldida gap bo'lmaydi, deb nima qiladi? Ehson qiladi. yo'qmasa bunaqa odamlar atrofimizda. Birodarlar, ehsonga deganda hap tekin bo'lib qolib deb ketavermasdan sal qaraylik. Agar mahallani bir oqsoqoli bo'lsak, mahallada bizni gapimizga quloq solishadigan bo'lsa, boquvchi ustazilarga, oilaga borib aytaylik, "Yo, singlim, yoki opa, siz ehson qilmang, sizga buyurmaydi. Biz sizga ehson qilishimiz kerak. Sizga dasturxonchi kerak, berib ketmasdan, qonnimizni mos ettirib" deydigan odam bo'lish kerak. Yetimni molini ishi deganda albatta uni borib turib tortib olib og'zidagi nonini yeb yo pulini olib turib kidab qilib emas akalar. O'zi muhtoj bo'lib ehson talab bo'lib turgan oilani borib dasturxon to'risida o'tirib, qorinni mo'jatirib, durranchagizga chiqib kelishi yetimni molini ishi emasmi? Shu davrda gapiradigan, shu so'zni gapiradigan vaqtlar ham yetib keldi shekilli. Bir 10 yil burun gapirsangiz yetimni moli haqida har xil laqablar bilan laqablashgan. Yo bo'lmaganmi bu davrda? Bu vahobiy ekan deyilganmi? Yetim dumolini yeb olmaydi desa, yomon ko'rganmi ba'zi bir odamlar? Birodarlar, alhamdulillah zamonamizda odamlar ancha-muncha ilmdan xabardor bo'lib qolgandan keyin bid'at nima, shirk nima tushunib qoldik. Otasidan ayrilgan, yetim qolgan bola-chaqa borib ihsonni yeyishlik, birodarlar, ehtiyot bo'laylik bu narsadan. Endi nima deydi? Ha, endi deydi, umid qilib dasturxon solib qo'yibdi-da deydi. Biz bo'lmasak kim yeydi? Sen bormaydi qilmasida bu. Senga o'xshagan ikkita eslik, nafsi ochofat bo'lgan bora aytmaganda qilmas edi u. Otini sotgandir, molni sotgandir, yoki qarz olgandir. Uyatda edi bo'lmasak. Biz bo'lmasa kim boradi? Xo'p, ihson qilsa sen borma, shu yoshiga yetimlar borsin. Men qol qoladim shunga ihson qilgan odamga. Agar mahallani faqat kambag'al bechoralarni chaqirib ihson qilib berganda, men afsus bo'lsinki, ular chekada qoladi. Rasululloh nima degan? Eng yomon dasturxon kambag'al bechoralar qolib, boylar o'tirgan dasturxon deydi. Yetimning muammosi turibdi bu yerda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib, meni dedi, shu xurmoni qatarga bering dedi. Muammo katta. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hali qo'shin chaqirtirib keldi. Zamoni saodatda yashaydi birodarlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni ko'radi. Payg'ambarimiz ovozini eshitadi. Qo'lini qo'liga berib ko'rishadi. Shunaqa zo'r zamonda yashaydigan odamlardan bittasi Alloh hidoyat bermasa qalbi marazlikcha turaverar ekan. Keldida, "Ey falonchi" dedi Rasululloh, "Bu yetimni daraxtni qaytarib ber o'ziga" dedi. Sahobalar bi abi anta va ummi ya Rasululloh deyishgan. Pulim fido bo'lsin, jonim fido bo'lsin, mashinam fido bo'lsin demagan. Insonni eng aziz kishisi otasi bilan onasi. Xotinni ham, bola chaqani ham topsa bo'ladi. Lekin ota-ona topilmaydimi? Eng aziz bo'lgan ota-onam siz yo'lingizda fido bo'lsin. Sizni shunaqa yaxshi ko'ramanki, ota-onamdan ham ustun ko'raman. Hatto o'zimdan ham ko'proq yaxshi ko'raman degan sahobalar. Tomdan tasha desa sahobalar ikkilanmasdan tashagan. Dengizga sho'ng'inglar desa bir og'iz gap uchun bori budini fido qilgan sahobalar payg'ambarimiz shunday yaxshi ko'rishgan. Payg'ambarimiz bir og'iz gapiga haqqini ishga tayyor turgan sahobalar. Endi haligi odam chaqiribdi, "Ey falonchi, yetimda rahmini qaytarib ber" desa, "Yo'q" deydi. Biz nimamizni berardik Rasulullohni bir marta ko'rishlikka? U buyrug'ini bajarishni qo'ying. Rasulullohda shunday bir yuzga bir marta qarashlikka nimamizni berardik? Har kim ichidan nima o'tgan bo'lsa, o'zi biladi. Rasulullohga bo'lgan muhabbati qanchalik bo'lsa, borini berardim deydi. Yonda emasmi? Rasulullohning gapini yerga qo'yibdi. Yo'q deydi. Bermayman deydi. U davrda yashab turib, bunaqa kofir bo'lib yashagandan ko'ra hozir iymonli yashagan odamlar baxtli ekan-a. Yo'q deydi, qilmayman deydi. "Ey falonchi, bu yetimni molni qaytarib ber" desa, "Yo'q" deydi. <clears throat> Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni bu o'jaligini ko'rib, yetimni daraxtni qaytarib berishning shavqida, "Ey falonchi" deydi. Agar sen daraxtni qaytarib bersang, senga jannatdan bitta xurmo va'da qilaman deydi. Ya'ni jannatni biletini shunday beryapti. Jannatiy bo'lasan deyapti. Jannatda bitta xurmo beraman senga. Va'da qilaman deydi. Yo'q deydi. Chunki birodarlar, bu yerda naq bilan nasiya muammosi turibdi. Bizda ham shunaqa. Cho'ntagimizdagi 50 so'mni 10 so'm berib olgan bo'lsak, nasiya olib ketdi u. Birodarlar, nasiya degani cho'ntagimizdagi. Ishonaveringlar, hozir bo'lsak, yerda betdagi hamma narsamiz nasiya bo'ladi. Xuddi kecha ko'rgan tushimiz bilan kecha bo'lgan ish bir xil bo'lib qolyaptimi hozir? Ularda naq bilan nasiyasini farq qo'ygan. Bizning sahobalardan farqimiz ham shunda. Ular oxiratga o'tkazgan naqd deb bilgan. Abu Dardo roziyallohu anhu aytdi mana, katta puldor bo'lgan. iymonni mazasini tushunib qolgandan keyin shu faqiroq yashagan ekan. Ximsga vali bo'lib turganda mehmon bo'ladi uyga. Gubernator bitta viloyatning voliysi. Kechki ovqatni berib 3 ta mehmon, 4 ta mehmonga yotar mahalda yaxshi yotibdilar deb chiqib ketadi uni xonasiga. Voliyni uyi. Yopingan hech narsa bermaydi. Tayyor o'tirgan to'shagi bor. Mehmonlar kutishadi, yopinchi beramikin deb Shom, Suriya bizga o'xshagan kechki paytda salqin bo'ladi, kunduzi suv bo'ladi. Bittasi chiqib Men so'rayman deydida, qarasa Abu Dardo o'tirgan hujrada ham yopinchig'i yo'q bo'ladi. Egarga qo'yib boshini otadigan odamlar bo'lganda ular. Chaqirib aytadiki, uy jihozlari yo'qmi deydi. Voliy birodarlar. <clears throat> Voliy. Bizni deydi, oyoqda bitta uyimiz bor deydi, o'sha yoqqa jo'natyapmiz deydi. A xo'p deydi. u yoqda 100 bo'lsa, menda 100 bor u. Bu yerga manchimcha jihoz kerak u desa, hay to'g'ri aytdingiz, lekin Rasululloh bizga shunday nasihat qilganki, Nargi uylarga yetishning o'rtada bitta bir davon bo'ladi, perival bo'ladi. Yuklar qancha yengil bo'lsa, shuncha oson chiqib ketasizlar degan, o'sha o'tkazyapmiz degan. Mana shunday kishilar bo'lgan. Ularda naqi naryaq bo'lgan, nasiyasi bu yoq bo'lgan. Naq xurmoni va'da qilsa, unga nasiya bo'lmaydi, yo'q deydi. Birodalar, jannatdagi bitta xurmo. Endi shu yerdagi bitta pauzani bosamiz. Musa alayhissalom Alloh taolodan so'rar ekan: "Parvardigor, jannatda sendan eng kam os ne'mat olgan banding nimalar oladi?" Hali hech narsa tegmaganiga nima aytayapti deganda, Alloh taolo bir bayon qilgan ekanki, Alloh taolo jahannamda azoblanayotgan bir bandani Allohga yolvorar ekan rasa, meni do'zoxdan chiqargin, qaytib hech narsa so'ramayman, faqat azobdan qutqazgin der ekan. Alloh labbeda deb uni chiqarib, jannat bo'lmagan joyga qo'yib qo'yar ekan. Shu banda aytar ekan, menga Allohning eng katta marhamati bo'ldi. Haqiqatan shunaqa bo'ldi. Abadiy qolib ketishi mumkin edi. Chiqarib qo'ydi, Parvardigor roziman. Men hech narsa so'ramayman sendan. Bo'ldi der ekan. Qalbiga pechat turib, tiliga pechat turib rozi bo'lib turar ekan. Shunda Alloh taolo hali bandasini erkalatib, jannatdan bitta xurmoni chiqarib ko'rsatib qo'yar ekan, u ko'zga ko'radigan joyga qo'yib. Hali banda Bir dona xurmoni ko'rib turib, Parvardigar o'shini ber der ekan. Parvardigar shuni ber, boshqa hech narsa so'ramayman. Banda so'ramayman degan dinyo. Banda ekan, shuni ber, boshqa so'ramayman, va'da berar ekan, Alloh taolo berar ekan uni. Endi jannatdan chiqqan bitta xurmoni tayyor yotibdi. U jannat xurmosi birodalar, uni hidi, harorati, ta'mi, salqini u bu dunyodagidek bo'lmaydi. Bizning tilimiz ojiz unga. Banda endi rosmoni niyat qilib Endi hech narsa so'ramayman deb turganda Alloh taolo boshqa undan ko'ra chiroyliroq bitta daraxtni ko'rsatib qo'yar ekan ko'ziga yana. Banda yana ta'maga tushib qolar ekan, Parvardigor o'shini ham berdir ekan, qaytib so'ramay hech narsa der ekan. Parvardigor yana eslatadi. Parvardigorimiz karim zot birodarlar. So'raylar dedi Rasululloh. Sizlar so'ralib malollanib ketasizlar. Parvardigoringiz malollanmaydi dedi. Bandasidan so'raganimizni yomon ko'radi bizni. Parvardigorimiz so'ramay qo'ysa yomon ko'radi. So'rash nima? Bu pastlik, xorlik. Allohdan so'rayotganda Allohdan oldin xorligimizni, pastligimizni tan olishimiz bo'ladi. Bo'ldi, menga hech narsa kerak emas, so'radigan hech narsa qolmadi. Demanglar, birodar, har qancha dunyoga zo'r bo'lib ketgan bo'lsa. Hali ko'p so'raladigan narsa. Parvardigor Karim berar ekan daraxti. daraxtni. E, endi bo'ldi der ekan. Endi hech narsa so'ramayman, ikkita daraxtni oldi. Alloh taolo bandasini erkalatib, undan ham chiroyli uchinchi daraxt ko'rsatib qo'yadi deyiladi. Hadislarda kelgan bu. bandani erkalatyapti. O'zi davlatdan chiqqan shu sharaf edi. Uni ham berar ekan. Endi haqiqatan so'ramayman deb turganda Parvardigorim, bu qanaqa savol javob bo'lyapti? Jannatdan hech qanaqa ne'mat olmagan bandaga nimani berasan degan savolga javob ketyapti. 3 ta xurmo daraxtini olib mazah qilib turganda Parvardigor azza va jalla qizil oltindan bo'lgan jannat darvozasini ko'rsatib qo'yar ekan. Zirasini uzugini emas, darvozasini qizil oltindan bo'lgan. Banda nima deydi? Banda nima deydi? Banda ber deydi-da, Parvardigor ber degan yaxshi ko'radi-da. Eshigiga borib qaytib so'ramayman derkan, Alloh unga ham ruxsat berar ekan. Jannat eshigida borib, endi hech narsa so'ramayman deb turganda Parvardigor jannatning hidlarini, jannatdagi ovozlarni ko'rsatib eshitirib qo'yar ekan. Endi bu yerdagisi hech narsa olmay qolyapti, birodarlar. Bu ertaga bo'ladi biz uchun. Ehtimol bomdodda bo'lar, ehtimol bir oydan keyin bo'lar, lekin bo'ladi birodalar. O'lamiz hammamiz. Mana shu uyqusirab o'tirganimizga xursand bo'lamiz o'sha kunda. Borib boshda televizor ko'rganimizga xursand bo'lmaymiz. Sezon birodalar. Hozir boshqa shaqqa o'tib ket demanglar, olib boraman boyiga shaqqa hozir. Mo'ni tugatib qo'yaylik. Parvardigor kirib ekan. Parvardigor kir ekan. Kirganda unga mana shu dunyoga 10 barobar katta keladigan jannat berilar ekan. der ekan Alloh. Yana manovi senga, manovi senga, manovi inson to'xtab qolar ekan aqli, nima so'rashni bilmay qolar ekan endi. Banda rozi bo'ldingmi der ekan. Parvardigor aqlim yetmay qoldi, roziman deganda senga yana shuncha, shuncha, shuncha 10 barobar narsani berar ekan. Shunda Musa alayhisalom Parvardigor bu jannatda hech narsa olmagan banda shuni olsa, Sal ko'proq narsa olgan banda nimani oladi deganda, uni hali ko'rgan ko'z, eshitgan quloq yo'q, insonda aqli bovar qilmaydi. Bitta xurmoni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hali fosiqqa nima qilyapti? Tortiq qilyapti. Yo'q deydi. Yo'q deyapti. 50 ta so'm bilan kimdir jannatga kirib ketishi mumkin. Ehtimol 1 so'm bilan kirib ketishi mumkindir. Bu kim beradi Allohning yo'lida bir so'mni birodarlar? Oxiratga aniq ishongan odamlar, chunki olaman deb biladi. Agar oxiratga ishonmasa albatta bermaydi. Agar bera olmayotgan bo'lsa, demak ishona olmayapti. Shunda tupi yo'q qoldi birodar. U jannatni biletini olmayapti, Rasululloh taqdim qilyapti, yetim haqqini berdi turibdi. Haligi 70 mingta sahoba musulmondan 70 mingtasi hisob-kitob kirgan bittasi urib qoldimi? Yana shu men kelib qoldi. Ana. Abu Dahdah ismli sahoba borata tashattub, "Ya Rasululloh" dedi. "Agar men" dedi, "o'sha xurmoni olib yetimga qatar bersam, u siz va'da qilgan jannatlik xurmon meniki bo'laveradimi?" dedi. Dedi, "Ha" dedi. Endi qarab turing. haligi nasiyani naqqa almashtirmayotgan yoki naqdi nasiyaga almashtirmayotgan fosiqqa kelib turib, bitta xurmoga beshta xurmo beraman desa ham berar edi u. U materialist edi u. 10 ta beraman desa ham berar edi. Lekin yo'q deyolmasin Shu jannatdagi xurmo qo'limdan chiqib ketib qolmasin deydida "Ey falonchi" deydi. "Meni taniysana deydi. taniyman. Bog'imni ham bilasana deydi. Bog'ni gapiryapti, yarim bog'ini to'rdan biri buni emas. Butun bog'ini gapirib aytadiki, bog'ini bilasana Madinadagi eng sermeva, eng yosh kuchga kirgan bog' seni bog'ing deydi. O'sha bog' deydi. Yonboshiga qo'rg'on solib qo'yganman, bilasan-a deydi. O'sha qo'rg'on deydi, senga deydi. Daraxtni menga ber deydi. Bori budini beryapti. Chunki dunyodagini nasiya deyapti, oxiratdagini naq deyapti. Qo'l qoqishdi. Xurmo o'tdi bunga, bog' uy bunga o'tdi. Ular yuragini, quvvatini qarang. Ertaga nima qilaman demagan ekaniga qarang ular. un qimmatlab ketdi, endi nima qilarkimiz demagan ekan birodarlar. Tirimisizlar, rizqinglar bor, yeysizlar o'sha unni. 2000 dollar bo'lganda ham. G'am qilyapmizmi un qimmatlab ketib? Vahimaga tushib ketyapmizmi? 5-6 litr olib qo'yaylik yodimni deb. Bizning iymonimizdagi halol bu. Val qadaru xayrihi min Alloh sharrihi min Alloh degan joyimiz qani? Qadarni yaxshisi ham yomoni ham Allohdan degan joyiga iymonimiz qani? Istamada bir voqea bo'lgandi. Bir xoja aka bomdodni o'qib chiqib, bir nonishaga chiqib, "Qani o'tiringlar, bismillah olinglar" deganda to'yga. Nonda bir tishladi-yu, o'sha yerda joni uzildi. Bo'ldimi shu? Og'zida bir tishlanmani qolib ketdi. Birodalar, shu tishlanmon rizqida yo'q ekan, tishlovni ham og'zidan chiqarib olib qo'yishdi dunyodan. U bosib qo'ygan uninglar, bosib qo'ygan pullar Alloh biladi kimlarga nasib qiladi. Xotirjam bo'laveringlar. Hech g'am qilmanglar, yo'q uning qimmatlasa, yo'q qimmatlasa. Ha 1 metr qor yog'uvdi, o 2 yil, 3 yil burun. Ha qushlar o'lib ketmadi-yu qishda. To'g'rimi? Rizqi bor yashayveradi biroq 2 metr qor yog'sa ham. Xotirjam bo'linglar. Qani bizning iymonimiz? Qo'lni qoqdi. Endi bitta muammo turibdi. Uyda kim bor? Ayoli bor. Yutdi. Endi uyga borib turib, "O, Dahdah" deb chaqirib qoldi." Ayol ayol hayron bo'ldi. Bu o'zini uyiga chaqirib kelyapti-ya, tinchlikmi? Chiquvda chiqinglar dedi. Uyni sotdim dedi. Sotdingizmi? Yaxshi pulga sotdingizmi? Ha, nima? Qanchaga sotdingiz? Ko'chadan keluvdingiz, hali mashinangizda bittasi Alloh yo'lda so'radi, bervordim desa, bilamiz bizkilar nima muomala qilishini. Chunki biz shunaqa ayollarga loyiqmiz. Biz shunaqamiz o'zi. U sahobani xotini edi u. Ular tarbiya topgan edi. Rasululloh madrasasida o'qishgandi ular. Qanchaga sotdingiz dedi? Payg'ambarimiz jannatdan bitta xurmo va'da qiluvdi, almashtirib yubordim dedi. U xotinni ham qarang, yutibdi savdo, ya Abu Dardah dedi. Bola chaqasini yetalab chiqib ketdi. Uy o'tdi, xurmo egasiga qaytdi, bu kishi jannatda xurmoga ega bo'ldi. Momenti keldi, sezonida urib qoldi. Savol. Bitta savol turibdi hozir. Necha yil bo'ldi shu ishga? 1.5 yil. Ramazon turib bir yarim tur edik. Ramazon oyida turibmiz birodarlar. Bir yarim yil bo'ldi. O'sha xurmo daraxti bormi hozir bir dona sportni bo'lgan? Bormi? Yo'q. Abu Dagdag bormi? Haligi bog' bormi qo'rg'oni bilan? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hozir bormilar? Hali fosiq bormi? Nima qoldi? Jannatda xurmo qoldimi? Kim yutdi? O'sha qiyin edi. Birodalar, ichkasi qolmadi. Kullu man alayha fan va yabqa vajhu robbika bil jalali va ikrom. Yer yuzidagi hamma narsa foniy dedi o'tkinchi, faqat Parvardigoringning buyuk jamoligina qoladi dedi. Birodalar, Parvardigorning jamoliga yetadigan oyda turibmiz. Bu sezon. Bundan foydalanib qolaylik. Televizorni kamroq ko'raylik. Qur'on o'qiylik. Bir kunda bittadan harf o'qisangiz, 30 kunda 28 ta tugatib, qoidasiga tushib olasiz. Qur'on o'qishlikka. Bir kunda bir qator yodlaysiz, 30 qator yodlaysiz. Lekin qilmaymiz buni. Etta yiqlamaydi, indinga qilaman. Rasululloh shunday chizib tortdi. Mana bu dedi insonning orzu umidlari dedi. Va o'rtasidan shart bunaqasiga chizdi, bu ajali dedi. Shu ajal kelib qolguncha bor birodarlar. Foydalanib qolaylik. Dunyo mo'min uchun qafas, kofir uchun jannat birodarlar. Qafasda hech kim qolishini xohlamaydi agar uni qafasligini tushungan bo'lsa. Shunday emasmi? Agar qafasligini tushungan bo'lsak, bu dunyoda siz bilan bizga oxiratimizga tayyorgarlik ko'raylik va sezondan foydalanib qolaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.